حدیث 99 كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یحب العسل والحلواء پیغمبر ما و شما مسلمان ها جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اصل و شیرینی را دوست می داشتند اصل و شیرینی دوست داشته جناب رسول اکرم صلى الله عليه وسلم است این حدیث از کتاب صحیح بخاری